Programa.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudis a l'edició 517 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. arrenca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinadé del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Radiotrama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 517 i que amb tanta il·lusió i tanta passió fem per a tots vosaltres. Avui la notícia és que no som dos, som tres. <laughs> Uh! Bien. Bé, sí, avui el, el primer a ser presentat, com sempre, és el nostre reverendo Tecles. Què passa, Ricky? Com estàs? que tinc una persona davant i una al cantó. Sí. Increïble, increïble. És guai. I el que feia dies que no passava, però tenia moltes ganes de que tornés, és el nostre estimat Mano Laken des de Sant Jaume a Oliveres. Què passa, família? Torno sí, aquí, torno aquí des de feia molts dies eh, que no venia. Vaig anar al, a l'especial que vam fer a Calafou, però la se m'ha anat... T'has fet, fet de pregar, eh? Sí, sí, sí, bueno, content, content d'estar aquí. Sí. Moltes ganes de que, de que tornessis. A veure... <laughs> ja en parlarem. Ja en parlarem, ja. sí. Molt bé, i aquest que us parla l'Isma, que sempre us dona la xapa i, i m'agrada estar aquí amb totes vosaltres que, que ens escolteu. Anirem, com sempre, a l'inici del programa amb la dedicatòria? Fot-li! Mireu, el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a l'Impuls, el mitjà de comunicació local, popular i autogestionat impulsat pel moviment popular de Sabadell. Neix amb la convicció que ens cal generar un espai comunitari propi, des d'on poder fer públic el nostre punt de vista de la realitat militant de la ciutat. La, la batalla per l'hegemonia es juga, i cada vegada més, en el terreny mediàtic, en un context on les estructures de poder controlen, condicionen o desactiven la informació. Tenir mitjans de comunicació propis no és només una aposta estratègica, és una necessitat vital. Qui militem a la ciutat, qui participa de les lluites socials, veiem com la nostra acció queda sovint fora dels focus. La nostra realitat sovint és ignorada, menys tinguda i molts cops distorsionada pels grans mitjans locals. Desnonaments, mobilitzacions feministes, protestes per Eh, una educació digna, per la sanitat pública, protestes sindicals, la lluita contra l'extrema dreta als carrers... Sabadell ha viscut una sèrie de conflictes i lluites socials que han estat sistemàticament invisibilitzades. Contra el capitalisme comunicatiu, autogestió comunicativa. L'impuls sorgeix, precisament, perquè deixin d'arraconar les nostres lluites en el relat mediàtic. Perquè no volem veure'n reduïts a notes de premsa mutilades o a titulars amb contrapesos dedicats des dels despatxos municipals. Volem explicar-nos amb les nostres pròpies paraules. La línia editorial del mitjà de comunicació L'Impuls és clara està al servei del moviment i amplificar la veu de qui lluita pel socialisme, el feminisme i la independència dels països catalans. Per això apostem per un projecte autogestionat que veu directament de la militància que no depèn d'aliances tàctiques amb actors polítics que no comparteixen els nostres objectius. L'Impuls és un espai d'expressió per a qui ja avui constitueix la ciutat des de la dissidència i l'esforç constant per l'aposta revolucionària debat, pensament i anàlisi local. Volem contribuir a fer créixer una cultura política crítica, arrelada i amb capacitat de transformació. Volem ser trinxera i altaveu alhora, perquè les militants tinguin un lloc on, lle on llegir-se, on reconèixer-se, on veure reflectida la seva realitat sense filtres ni tergiversacions. Aquest projecte és fruit de dècades de militància, de centenars d'assemblees, de milers d'hores de treball col·lectiu i d'un passat històric en què posseir mitjans propis d'informació i comunicació era clau per a construir els camins cap a la revolució. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a l'Impuls, el mitjà de comunicació local, popular i autogestionat impulsat pel Moviment Popular de Sabadell, a qui desitgem tota la sort i tots els encerts. I tant, una abraçada revolucionària a la gent de l'Impuls, moltes ganes de que tiri endavant aquest projecte que també ens el sentim nostre com, com, a, com, a, part, com a part de, de l'MPS, militants de, de Can Capablanca i, i aquí a la ràdio. Molt guai, molt guai. La veritat és que tenia moltes ganes de donar-la. La gent de Sabadell pues, ja sabeu que és casa nostra i, i li tenim molt, molt de pressi. i aleshores eh, aquest, nou, aquest nou projecte, l'Impuls, tenia moltes ganes de, de difondre'l i, i de que arribi ben lluny. I tant que sí. Molt bé. Molt bé, doncs eh, què? S'ha quedat bona tarda per començar a tirar temilles o què? Jo crec que sí, que sí, hauríem no? de començar a escoltar alguna de música. Vinga, va. Comences tu, em sembla, no, sí, Isma? Sí, sí, sí. Vinga, què portes? Què portes per començar? Mireu, porto una cosa que, que és, és, és una mica flipant, ja veureu. Porto a, a Paparrac, que és una banda euskaldun de rumba. Capar... Caparrac. Caparrac. Caparrac. Caparrac. Amb cal no, principi no, no. i cal final. Els cosins Exacte, de sí. Piperrac. Correcte. No, ja veureu que no té res a veure, és, és que és, rumba Són en, el euskera. capar, El, el, el caparrac. Ja veureu per on ve, per on ve el nom. És una banda euskaldun de rumba, com us deia, formada el 2023, Arechavaleta, són nou músics i el nom del grup Caparrac fa referència al terme català tàpera i és un homenatge... El al Caparra? Terme... Eh? Ho, havia, ho havia dit bé sense, sense saber-ho, eh? Sí, i és un homenatge al terme garrapatero popularitzat pel grup Los Delincuentes, una de les seves principals influències. Són, són caparrac perquè són garrapateros, clar, com els, com els delinqüentes. La seva música es caracteritza per una actitud festiva i espontània des del seu Urchi, publicat al 2024. Us deixem ara amb un tema que s'anomena Galsaile i traduït significa perdedor. Arranca el pim-pam-pum. Nire rubixatxua ezin zautu ikusi zurekin hauenian Zoratzen hau zuni Zarenakin, zure zaporiakin Ezaitzen astu limoiakin Nire rubixatxua inoiz Inoiz Zure muztuta zegarri Ez dago zu bezalakorik Biok elkarten garenin Nire burua ez da Abuklonetan sartuta ez inatera Pentsamendu berdinekin gora eta bera Betiko lezgalera jaitxi eta gero Inferruko atera Tazina zoratzen tabernan sartian bertan ni Betiko ez daibala hori Ez da gizte pasa usan Atzo bortitza izan zuan Konta duztienako lagunek Ez zinintela etxera pan Izan intren altzaie Eta zunire altzaie Laire dela kalle entzutean Etxetik atera berriz tabernara bidean Ta zinaz dan bertako danekin egin dantzatzen Ez arelako bakarra jode Tazinaz jolazten izotzen artian gero eta geisha uberotzen Nire burua zeharo galtzen Tazinaz horatzen tabernan sartian bertako danekin egin dantzatzen Ez arelako bakarra jode Yeah! en Caparrac i el seu Galtzaile des del seu àlbum Urchi, aquest perdedor que ha sonat com a primera bala d'aquesta edició d'avui. Bueno, Caparrac, que no, que estava confós al principi, no és el caparra, allò que es menja que té gust amargat, amargant, no? aquelles boletes verdes, no és el caparra, sinó que és garrapata. Garrapata, del terme que abans t'entes malament quan ho deies i, i eso. Fe de tarres. Fe de tarres. <laughs> Molt bé, doncs després d'aquest primer temazo anem amb la primera bala del mestre Tecles. Amb què comences avui? Mira, començo amb la meva secció Foli Seitan. Foli! Foli! <laughs> És que no puc parar de riure quan ho feu això. M'agrada, eh? Però... I m'ho espero. Vull dir... És, és costum. Però i, suposo que que em faci gràcia també és costum. Mireu, me'n vaig cap a Alemanya. Us presento un, un parell de raperos. Es diuen Albino i Càlia, amb Y, amb dos L's i Y, Càlia, no sé, no sé com es pronuncia, extret del seu disc del 2010 Im Augenblick, que vol dir ara mateix, però no és ara mateix, sinó que va ser el 2010. Ser? Que no és que anem, sinó que... Correcte. <laughs> eh, porta una cançó que es diu Just is Geno, que vol dir ja n'hi ha prou. Això sense diccionari. Prou! <laughs> ja n'hi ha prou. I, òbviament, com que és de la secció Felicitant, foli, foli. doncs una cançó amb temàtica antiespecista en contra del maltractament animal i totes aquestes coses. Probablement no entendreu res del que diuen, però és ben xula. A veure què us sembla. Foli! Foli! gegen das größte Unrecht auf Erden. Zu viel Leid, Albino, Koya, für die Befreiung von Mensch und Tier. Du sorgst für deine Kinder und lehrst ihnen das Fliegen, Schwimmen, Galoppieren, in der Erde verkriechen. Du beschützt deinen Ruhe, liebst mit deine Herde zu ziehen. Im Einklang mit Gezeiten, Tälern, Bergen und Wiesen. Findest Schutz in Wäldern vor Hitze oder Wolkenbruch. Das war vor dem Zirkus, vor Laboren, vor dem Bolzenschuss. Wir ersetzen erst Pfeile mit Gewehren, Farm durch Batterien, Fabrik nach eigenen Regeln. Für Pelze und Doktortitel lassen wir dich leiden und quälen. Kaum noch am Leben, Hauptsache es Eier zu legen. Du wirst getrieben, getreten und geschändet. Bist du und Käfigen nur elendig verendest. Wirst geschlachtet, ausgeblutet, vergewaltigt, deine Brot wird zermust, während du hinter Metall Was für Ton ist genug, dieses Ton ist gewaltig, genug ist genug. Spür nur Wut, denn ich schneid's genug. Wir produzieren, profitieren, ohne Manieren und traktieren, ficken würde von Tieren, wenn wir abgassieren. Genug. Wir ignorieren, voller Gier, lassen andere krepieren. Wer sagt doch, der Mensch ist kultiviert? Jetzt ist genug. Wir schreien laut, bis jeder es kapiert. Jetzt ist genug. Zeigt, dass wir endlich rebellieren. Jetzt ist genug. Deshalb sind wir hier, bis das Unrecht stirbt. Es gibt nichts außer Ketten zu verlieren. Mensch, schau dich an, was ist denn los mit dir? Ist es ein Komplex, denn du weißt, du bist bloß ein Tier. Wo du wandelst, Mensch, weiß ich, der Tod war hier. Und alles, was nicht Mensch ist, braucht ein Notquartier. Um zu überleben, Mensch, blick nach innen. Such nach Notwendigkeit, erblick den Sinn. Verhältnismäßigkeit ist nicht gegeben. Deine Gefräßigkeit nimmt jedes Leben. Mensch, du sagst Logik, Vernunft und Reflexion. Ist, was dich ausmacht, ich empfinde es nur als Hohn. Shit passiert dich wirklich wahrlich. Das ist Gewaltausübung, die dich einzigartig macht. Das ist hässlich, Mensch, willst du hässlich sein? Deiner zu leben schränkt mein Leben heftig ein. Ist das Menschsein, das will ich echt nicht dein Du bist nicht allein, fühlst du dich ohnmächtig ja, klein. Wir produzieren, profitieren ohne Manieren und traktieren, ficken würde von Tieren, wenn wir aggressieren. Genug. Wir ignorieren, voll agieren, lassen andere krepieren. Wer sagt doch, der Mensch ist kultiviert? Jetzt ist genug, wir schreien laut, bis jeder es kapiert. Jetzt ist genug, zeigt, dass wir endlich Family, es ist gelogen. Deshalb sind wir hier, bis das Unrecht stirbt. Es gibt nichts außer Ketten zu verlieren. Hier, was unterscheidet dich von uns? Einfach unsere Herrschaft. Genozide, Kriege, die Gier. Nehme ernsthaft, dass Unterdrückung, Ignoranz auch zu seinem Verzehr passt. Erscheint den Menschen so natürlich wie die Schwerkraft. Tier, deine Würde ist in Trümmer zerfallen. Deine Bedürfnisse verkümmern im Stall. Und ich seh dich im Labor so frustriert in den Ecken an einem schäbigen Ort. Prädestiniert zum Verrecken. Wirst gebrandmarkt, dann passt das. Verladen auf Pflaster. Die Schand hat für Zaster. Aufs Band, dann basta. Das kommt dann auf den Teller als delikater Fetenbrunch. Dafür so gemessen, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Doch uns ist es ja um diesen Braten zu schade. Zu denken, du hast einen Willen, kommt gar nicht in Frage. Wir scheißen auf deine tragische Lage. Du bist egal, ein Sklave, organische Ware. Jetzt ist genug. Wir produzieren, profitieren ohne Manieren und traktieren. Ficken würde von Tieren, wenn wir abkassieren. Genug. Wir ignorieren, voller Gier, lassen andere krepieren. Wer sagt doch, der Mensch ist kultiviert? Jetzt ist genug. Wir schreien laut, bis jeder das kapiert. Jetzt ist genug. Zeigt, dass wir endlich rebellieren. Jetzt ist genug. Deshalb sind wir hier, bis das Unrecht stirbt. Es gibt nichts außer Ketten zu verlieren. Genug. to Und ich verfluche die Kriege. Mensch, wie passen sie zusammen mit deiner Suche nach Liebe? Der Blick zum Gestern ringt nach Fassung, ist fürchterlich und schmerzhaft. Auch im Heute frage ich mich, Mensch, wo du dein Herz hast. Reaktion auf ein Lied wie dieses wird mir zeigen, ob es Hoffnung gibt. Die Liebe gibt nur, ist sie krank und beschränkt und im Grunde nichts wert. Wenn man die meisten davon ausschließt, ihnen Tode gewährt. Was bedeutet Verstand, wenn deine Taten tödlich sind und deine Argumente menschenmöglich sind? Ist Irre umher, die Irrfahrt kapier ich nicht. Anspruch und Realität, das ist schwierig nicht. Menschen Herrschaft, Herrscher im Willkür, Willkür, Herrscher, Widerstand, den ich nur still spüre. Frei sein Mensch, was bedeutet das für dich? Ist es ein zu großes Ziel? Für mich sicher nicht. Wow. Qué guapa, tío. Tremenda. Ben portada, eh? Sí, sí, sí. Molt guapa, Ni molt Pajolo guapa. era idea de lo que han dit. No, però bueno. Però, bueno, sé que parla sí. de la temàtica perquè Exacte. he buscat... No he trobat la lletra sencera, he trobat extractes, o sigui, com trossos, i sé que parla d'això, el maltractament animal, però clar, Mm-hmm. A mi em recordava per les bases i tal, a Kenny Arcana, sí, sí. Sí, té, un, té un aire, és veritat. Sí, perquè és aquest hip-hop allà contundent, molt, molt estable, no? com molt pam, pam, pam, pam. pam. Enfosquit una mica, sí. sí. I em, clar, suposo que és el fet de que parlin en, en alemany, però em recordava molt també el, el Ref Polk, que és aquest rapero alemany, saps? Que també té aquest estil així com més, més enfosquit, saps? Sí. Deu ser escola no. alemana, això. Sí. Molt bé, fantàstica la primera, la primera perla del mestre Tecles, molt xula. La veritat és que ens ho hem passat molt bé escoltant-la i gaudint-la. I ara és el torn del mestre Manolaken, que arriba al final de la primera, de la primera ronda. Què portes, bonic? Mireu, us porto una banda xilena per començar eh. primera banda xilena. Sí. Sí, són els, els Baja Vida, és una banda que he descobert ara fa, fa molt poquet. Eh, amb un tema, bueno, és una banda que barreja estils com el, com el rap, amb, amb altres ritmes com, a, com la cúmbia i, i històries així. Porto una cançó que es diu Rebelde sin pausa, del seu EP... <laughs> del seu EP Somos, del 2016, i que sona molt bé. Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos pues a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruina porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese está creciendo en este instante. Esto va pa' los cabros, tienen todo mi respeto y mi corazón les abro, de ustedes hablo, de lo que dicen presente, lo que no le compran al gobierno ni a su presidente, a los de siempre, a los autogestores, actores de la pelea de cada barrio y todos sus factores, los que pelean por condiciones mejores, los trabajadores que luchan por la pobla y sus pobladores, batalladores anónimos de cada victoria, precursores de que el pueblo nunca pierda su memoria sin su no hay gloria. Y lo sabemos, por lo mismo actuamos, por las injusticias que palpamos y vemos, le ponemos bueno sin ninguna condición, porque la lucha organizada nace en cada población, esa es la misión. Arriba la revolución, contraatacamos con contrainformación y decisión, autogestión autodidacta y autónoma de autoridades autorreferentes, el tono va, el tono va, a los cabros que hoy se organizan, los que luchan por igualdad y no por unizan, aterrizan, colorean tu pasaje, tu pasaje Sardia ya no será el mismo adornan tu paisaje van con su mensaje superación motivación y lucha y la tele no graba solo cuando usamos una capucha la pelea nunca es mucha tu cargo es cómico un abrazo a los que trabajan sin un fin económico somos el relevo tenemos un poder atómico somos supersónicos únicos unidos sólidos mezclamos sonidos nuestro pueblito arde nos organizamos sin el permiso del alcalde somos un balde de agua fría para los giles no bajamos los brazos aunque los pago y la muni nos vigile la lucha nace cada población. Un saludo que forma parte de la revolución. Somos 10, somos 100, somos mil, un millón. Da lo mismo, acá estamos y tú en tu sillón. La lucha nace en cada población. Un saludo al que forma parte de la revolución. Somos 10, somos 100, somos mil, un millón. Da a las cabras que siguen trabajando porque si ya son bonitas, más bonitas se le ve luchando, apañando a los cabros y su empeño que a su vez educan a los pobladores más pequeños. Me enseña, te enseño, aquí se comparte, se da la mano para que los cabros desarrollen su arte. Punto aparte, los palos que el Paco reparte, no limpiamos el culo con tus amenazas y tus partes. Organizarte, esa es la consigna de la gente como ustedes que lucha por una vida digna es nuestro paradigma y lo defendemos, informamos, aprendemos, su conciencia lo encendemos, no retrocedemos. Nuestra gente no retrocede y se organiza en cada barrio, en cada pueblo, en cada sede. Sabemos lo que sucede en este tiempo puro y cada paso que damos lo estamos estando seguros. La lucha nace. sigut un bon inici entre, entre rumba, rap alemany i, i una mica de cúmbia. Ben variadet, eh? Sí, sí. Ben variadet. Se m'ha oblidat comentar-ho abans, que entre les coses que han passat avui, que han sigut moltes i ja, ja anirem comentant, lo de la Vemos i tot això, aquest matí han desallotjat les barraques de, de, de Valcarca. Valcarca. Ara a les 7 hi havia, hi havia Mani, que feia temps que estaven darrere això i han fet hi han hagut molt bones campanyes. Sí, sí des d'aquí una salutació a totes sí. les companyes que estan per allà i, i ànims a tota a la, crec que quasi 30 famílies que han desallotjat d'allà sense cap tipus de recurs per part de, de l'Ajuntament de, de Barcelona, del qual tampoc ens parem tampoc. absolutament res. I això. La gossanera. Mm. Vale, pues, eh, després de, després d'aquesta cançó, Cumbia, Cumbia Vixera, des de Xile... Baja Vida. Baja Vida. Que tot junt, eh? No Baja Vida, és, sí. Baja Vida, no, Baja Vida. Baja Vida els hem començat a seguir per xarxes i la veritat és que ens ha encantat aquest temazo que, que ens ha portat el Manol Aken. I ens ha agradat des del nom, això de Rebeldes sin pausa. Sí. Està ben trobat. Molt bé, doncs si seguim més endavant, arriba, arriba ara la segona ronda. Anem amb Carmen Aguado, més coneguda com a Jazz Woman. Ei. Uh. Sí, ja veureu. Tremenda femsí valenciana i component de Machete en Boca i del col·lectiu musical Periferia Norte, recentment ha vist la llum contra vent i marea, el seu últim àlbum, on fa un gir cap a sonoritats més dures com el rock, el punk i l'electrònica, mantenint l'essència hip-hop i un missatge més contundent i reivindicatiu. El tema que escoltareu a continuació porta com a títol I no tindràs. És un cop a la taula a tot allò que està orquestrat per a que no tinguis esperança eh, mm, de res, que no tinguis arrels, que no tinguis identitat i sobretot no tinguis el poder de tenir una opinió pròpia. Per a totes vosaltres, Jazz Woman i el seu tema I no tindràs. Folitecles. Folitecles. Jazz Woman al pim-pam-pum, Vaya... espectacular. Vaya viratge que... Tremendo, tremendo. El gir que ha fet cap a altres sonoritats, més rock, més ska, més punk, més de tot, Uh mhm. -huh. és, és, és molt guai. Aquest contra vent i marea, la veritat és que tinc moltes ganes d'anar-lo catant molt més. Molt diferent de la primera cançó que vas portar de... Sí, sí, sí, bueno, era... De fet, aquest... l'altra era més electrònica en general, tota la cançó era electrònica i aquesta ha començat una mica de rock o... Sí, sí. sí. Així, I després li foten l'esca. Ha baixat, no, després ha baixat totalment el ritme i ha fet allí com, un, sí, sí. com una capella, fins i tot, no sé què... I després, pam, ha passat a l'esca. Sí, sí, sí. Increïble. No, I que és després del, del començament amb, amb Machete en boca, que era, que, que era un rap molt contundent, no? Sí. ell en solitari diguem que tenia ritmes més des de l'autotune i així, sí, sí. i hòstia, això és un canvi guapíssim, guapíssim. una barreja d'estil espectacular. No, no. Molt bé. Escoltarem detingudament aquest contravent i marea i, i acabeu d'escoltar, acabem de gaudir aquest I no tindràs de Jazz Woman. Més música de la bona, ara de la mà del Mestre Tecla. Seguiu aquí a Ràdio Trama. Què dius, Mestre Tecla? Segona ronda, què portes? Segona ronda, porto punk, però és punk tranquil·let perquè és punk dels que eres això, els 70, finals dels 70 Hosti, o així, és... porto els Crash, perquè oh. l'altre dia, el fin de passat, vam anar un menda i, i l'altra menda que tinc aquí davant, l'Isma, <laughs> vam anar... amb el pollastre, amb, amb, vam estar amb el Johnny D, va ser molt guai, va ser molt guai, la veritat. A la sala Salamandra tocava amb Rotura i Nafra. Nafra. Bolazo. Un bolo històric, o sigui, ja, ja podeu estar contents perquè aquest sí. home no havia vingut aquí a Barna en la seva vida. No. Òbviament no eren els Kralls, no. la, era tota la banda però, però com nova, anaven, eh? però el, el, que era el cantant, no? el sí. que vam veure, l'Steve com es diu, Steve Ignorant o alguna cosa així? Steve Ignorant, sí. 75 pals o així, em sembla que té, o sigui, és una barbaritat que estigui sobre ojo, els eh? escenaris. Ojo. I, bueno, pues, com a commemoració del bolazo que vam assistir, vaig dir, anem a posar una cançó de les seves. Ben trobada. Així que us porto una cançó que es diu Sacs. Folly. Sona anyejo, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, molt, molt, molt, molt. Molt bé, la veritat que els Crass és, és una banda per, per parlar-ne. Jo crec que... I una vegada els vaig portar i vam estar parlant del tema, perquè és d'aquelles bandes que ja són posteriors, no gaire, però als, als Sex Pistols, no? com aquella primera fornada de, del punk amb aquest eh, No Future i, i Crash va com arribar per, per trencar com aquesta història, no? perquè són, són de les primeres bandes de, de, de punk, anarquistes, i que, que el que cantaven era de com vivíem, no? O sigui, tenien co coherència en les seves lletres perquè vivien en comunitat, eh, feien fanzines, eh, tenien un discurs polític... Eh, eren militants. eren militants, no? I, i, i s'ha escrit molt sobre, sobre ells i sobre aquesta coherència del punt entre el que cantes i el que fas a la teva vida, no? Que altres bandes com Sex Pistols, per exemple, no Clar, va ser tot ells, així. I ells van trencar amb, amb aquest nou futur de, de dir sí, hi, hi ha futur i el futur és nostre si ens organitzem, si lluitem, si estem allà, no? I, i crec que Crash va ser com un, un crash, mm, d'alguna sí, manera, sí, sí. no? en tota en aquesta escena punk, punk sí, sí. que era una mica, com dirien els Escorbuto, antitodo, no? Sí, I sí, sí, ells sí, no, sí. ells deien antitodo, no? Ells es volien construir sí, sí. Des, de, des dels seus principis. Sí, a, a mi sempre m'han, o sigui, salvant les distàncies, sempre m'han recordat una mica en, en relació a aquesta coherència als indios, no? que també pues, sí. pues, cantaven i, i i, i això, i els, els discos que editaven pues, els autoeditaven ells amb un segell que van crear, el Potencial Hardcore, eh, tocaven només en Ocupes, vivien en Ocup, com tot un... Bueno, com Erpizu. Sí, sí, com una sí, cosa sí, sí. que, que crec que és el que li dona sentit al, al, al, al punk, no? que moltes vegades s'ha com pervertit d'alguna manera i tot és punk i tot és... Sí, sí. Cridem coses però després, després bueno, fem... anem al Vinyarroc. Anem a cobrar, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Molt bé, pues, pues després d'aquest temazo de, del mestre Teclas, que ens ha encantat amb els Crash, arriba un nou tema Mireu, finalitzant... porto una cosa. Què portes? A veure, a veure. Mm, pff. encara no vull dir si serà la cosa més guapa i innovadora que sonarà avui al Pim Pam Pum, eh? Bueno. Però... Mm, Candidata. Mm, mm, sí, té moltes paperetes. És una banda que es diu, que he descobert avui mateix, es diu Arauco Rock. Arauco Rock. Arauco Rock, són de Xile també. Eh, són, és un, un baix, una, una guitarra i una bateria i un cantant. És una gent que portava molts anys tocant i que van començar com amb, amb la idea de fer pues, versions de que si de Clash, que si la polla, que si no sé què. Eh, bueno, van estar molts anys tocant, es van separar i quan va haver-hi la, la, les revoltes a, a, a Xile durant, durant el 2018 eh, es van trucar i van dir, que sortim allà a la primera línia i fem, i fem un concert. Bolo. <laughs> I van bueno. dir, venga, sí. Entre fem. les barricades, de, sí. Eh, de les rodes cremant i sí. tot això. I llavors van dir, anem a fer un, un cover però, però anem a fer un cover de veritat, anem a canviar-li la, la, la lletra, no anem a fer només una versió així tal qual. Una adaptació. Sí, eh? i llavors es van plantar allà i van tocar aquesta cançó allà en directe i després en, a, la, a la plaça Dignitat, que era com el centre de les revoltes i així, i bueno, es van fer supervirals. No us diré eh, quin és el cover perquè al toque ho sabreu, L'únic que el títol es diu eh, Los pacos son bastardos Y ara escoltareu quin és el cover perquè no té, no te cap tipus de confusió. Som-hi. Fot-li. Hola, cabros! Se hará el rock este se llama Los pacos son bastardos! accidente. Que cabrón, Manolo. Què? Mare meva. Mm, que Tenia moltes paperetes, eh? De ser... Això, això en tercera ronda no, no, no, no, no pot passar. Segona, això era, segona, la, segona. era la meva segona, sí, sí. <laughs> Acaba, Així, eh? Acabava segona ronda, sí, sí. Sí, tranquil·leta. M'ha semblat... Uah, brutal. Espectacular. brutal. Sí, sí. Brutal. I això que deia el Ricky fora de micro, que aquell... Uau, uau, el guau de la guitarra, el solo que ell... l'han canviat per sirenes. Sí, sí, sí, Brutalíssim. Sí, sí. Ben trobat. Sí, sí, ben sí, trobat. Sí, sí ara, ara us compartiré el videoclip per, pel, pel Telegram d'aquí de, de la ràdio, a veure si el podem ficar... Sí, el penjarem a la secció de videoclips de, de la web. Sí, sí, perquè surten ells tocant, saps? Allà com... Los bueno. Pacos son bastardos, eh? Vaya directazo, Guapíssim. nen. Que guapa, que guapa. que no és que, ojo, és eh, estàs allà amb, la, amb el còctel molotov a la mà i comença a sonar això i potser se't peta les mans perquè te, estàs allí mirant el bolo. Te'n tires a sobre, no? <laughs> sí, sí on, on està la barra de les barraques? <laughs> Quan fa falta, no? bueno, molt bé, molt bé. S'ha quedat, s'ha quedat molt bona Berxionaca, tarda. jo crec que seria candidata sí. a jo crec temes que... de Rangano de la Vetllada. Jo crec que ara ens hem quedat molt millor. Bueno, ets... Ja ho veurem, eh? Ja veurem que, que hi ha molta ara, música bueno. que se'ns acumula Estem només a la, segona ronda, però, clar, clar, joder, clar. apunta maneres la cosa. Sí, joder, Déu-n'hi-do, déu nhi si s'ha quedat ben despatxat aquest Angelet en segona ronda. Sí, aquesta era la seva 2, imagina't la 5, no? Sí, sí. sí. sí perdoneu que abans he dit 2018, però a l'estadio social va ser 2019-2020. Sí. Fede de Fede Tarras. de Molt bé. No, no jo, jo no sé per què em poso sempre al darrere d'aquest... Ho has creat tu, eh? Sí, sí, sí. sí, sí. <laughs> a veure, a veure què et tires. Vinga, va, ara anem amb la tercera ronda. Seguim aquí al Pim Pam Pum. Són les Guindilles, banda de Rural Girls, formada el 2010, que fan soroll des del Prepirineu aragonès. Uh. Elles són Vera al baix, Cora al saxo, Slava a la bateria i Celia a la guitarra elèctrica i la veu principal. Totes elles pertanyen a projectes d'ocupació rural. Les Guindillas fa poc han tret un nou treball titulat titulat El espíritu del bosque, que a més ens van fer arribar per xarxes i ens va fer moltíssima il·lusió. Sí. Avui ens fa molta il·lusió oferir-vos un dels temes que inclou, Arde. Arde és com, com, com es titula aquest, aquest següent tema i és una cançó amb un fort contingut de crítica social feminista. La lletra denuncia eh, diverses formes d'opressió i injustícia com el patriarcat, el racisme, el colonialisme, la destrucció ambiental i la hipocresia del poder econòmic i polític. I és, com tot el que fan, una puta meravella. Són les guindilles i el seu temazo arde. Punxa-me-la! Punxa-me-la! grandes les guindilles, grandes aquestes zagales des del Prepirineu aragonès, des del seu espíritu del bosque, aquest arde, déu nhi déu nhi Que guapo, ahir amb, amb l'inici amb els vents i després... El... Entre el saxo ahí tranquil·lament i després, pam, el saxo de, de l'eslava i després la, la, la eh? La veritat és que és molt xula, a més amb, amb bona temàtica, com ha de ser aquí al Pim Pam Pum. Una abraçada cap a, cap a la gent de, de, de l'Aragó, del Pepirino aragonès, una abraçada per les guindilles. Més música combativa, més edició 517, se'ns està quedant bona tarda i estem molt contentes de que ens escolteu. Ara és el torn de mestre Tecles, que arriba també a l'Equador de, de, la seva, de la seva tria d'avui. Vinga, la meva tercera són Echo War, tot War. junt, tot junt, Echo War. Són... són mig d'europeus, de Euro... mig australians, no sé ben bé de, però això és el que posa el, el seu Bancam. I he triat he anat a, a per lo més modern, no? lo, que és un single, perquè és una sola cançó que tenen penjada allí del 2023, i és molt raro perquè no? Hòstia, penges el single, dius ara pues, sí, sí. després penjaran el disco <clears throat> vindrà algo pues, bueno, ha anat passant el temps i sembla que no, no sé potser han, han perdut la contrasenya del banc i no ho poden penjar, jo què sé potser s'han separat, vés a saber <laughs> War, Eh, això, extret d'un single del 2023, us porto una cançó que es diu Nobody Gonna Break Us, Ningú ens trencarà, i que queda la bona. Anem-hi! Anem-hi! disc. Burn from the drones, give us HIMARS, give us the javelins. Make you pay for killing civilians. He's a war criminal, Putin, you're homophobic, racist, sick, raging. It's me. era rock. Ben fet, ben guapo. I semblava de molt d'abans. Sí, eh? és del 2023, però podria ser noventero totalment. Sí, sí, sí. Això, no sé. I, i d'abans, eh? podria ser setantero amb facilitat. Aquí m'ha estat dient que si Dead Kennedys, que si Rollins, Rollins... que si... Què més hem dit? Hem dit eh, Red Hot Chili Peepers, hem dit diverses sí, coses. Sí, un rotllo... Sí. Per la manera de cantar aquesta sí. com anàrquica, que va sí. la música per una banda i el que canta fa... Lo... Sí igual la pujaven una mica més, més contundent, després la baixaven amb, amb veus com molt suaus. I... Bueno, era, era sorprenent, la veritat sí, és que era sí, sorprenent. Sí. Molt guai, la... ens, en, ens encanta jugar a, a no saber, no tenim ni puta idea, penya, <laughs> de quin estil estem parlant ni res, però ens encanta parlar de, de la música i el que, el que ens provoca, és, és guai. Molt bé, I doncs, tant. després d'un nou tema zarrangano... Que seran Echo War, amb el seu tema Nobody's Gonna Break Us, i són mig europeus, mig australians. Ja ves. Que la gent ens demana que repetim després de la cançó qui, qui eren, doncs pues, ahí va. Que guai. Eco War. Que guai, Eco War. Crec que no havíem passat pel pim-pam-pum. Sí, és guerra ecològica, no? Eco War. sí, guerra ecològica. Molt bé, doncs els hi donem la benvinguda i, i que vinguin més vegades, clar que sí. En el sentit de guerra ecològica, que hem de lluitar per l'ecologia, o Eco War en el sentit de fem una guerra econòmica? Mm o, o Perquè guerra, és tot junt, eh? és eco-war. O guerra ecològica també dels poderosos juguen amb l'ecologia per destruir... No? També sí. podria ser des d'allà, no? Sí. M'agrada sí. més aquest. Sí. sí. És agafar com les dues idees i plasmar-les. Molt bé, Manolo. M'agrada jugar amb la música i amb les paraules. <laughs> I amb les paraules, sí. sí. sí, sí. Som juganers de mena. <laughs> vale, pues doncs anem ara amb el final d'aquest Equador en el que estem, eh, en per aquesta cert, edició. El Pou el tenim al Telegram encara fotent jardinets, sí. quan, quan pot. Eh? Sí. Però a veure, ens trobem a faltar jardinets aquí al pim-pam-pum. Jo sí. trobo a faltar jardinets aquí al pim-pam-pum. Ho té complicat, diria, però, però tant de bo. Tant Avui de bo. he portat una cançó en alemany, he llegit el d'això i ningú s'ha fotut amb ja, mi ja, per ja, com ja, ho feia. Ja, ja, ja. Com, no, tio... I no. Som, som, som tranquil·les aquí al pim-pam-pum. I la Sadi que no ha vingut, i l'Eric que no ha vingut, i la Noi que no ha vingut, pues, sempre que no venen els enviem una forta abraçada a les mm, compis. Clar que sí. El Palli, quan, quan apareix per aquí, entra en jardins, també. Sí, sí, sí. La sí. veritat que és un bon jardí. El, el Palli, de... com a jardiner, no, no té preu. <laughs> Molt bé, doncs això que us dèiem, anem amb l'última d'aquesta tercera ronda de l'Equador del programa. Eh, és, és el torn del mestre Manol Aken. Què portes, guapo? Bueno... Pues mira, us porto una banda que ens vas descobrir tu, amb, amb un tema molt especial, són els Winnie the Speed. Yeah! Parlant van... de noms amb barrufa. Sí, sí. graciosos, eh? Em va encantar uh... aquella banda amb aquell tema que era de xonis i drogues amb el, amb el Coleta. Això és un himne. Brutalíssim. Això és un himne. Això ja és un himne històric. Eh, però, però després vaig estar mirant i a, aquesta que us porto, que és la homònima del grup, perquè es diu Winnie the Speed, també. Homònimament parlant. I de on, Madrid. on surt el, el, seu personatge. Són de Madrid, aquesta penya? Vale, jo tenia zero info, però pensava, bueno, l'Isma la tindrà. Eh, ja estic que hi ha un videoclip on surt el... El Winnie the Speed, que és, que és un Winnie the Pooh, però punk, i allà, bueno, comença la cançó que truquen al Winnie the Speed de que no sé qui ens està metent ratlles en no sé d'on, pues bueno, pues imagina't, saps? Que parla tot plegat i bueno, pues sí. No enganyen. Sí. No enganyen. És molt, o sigui, aquesta cançó és molt més punk eh, que, el, que, la, que la de Chonis i Drogas i que altres que tenen. Que era eh, més electropunk. Sí. No? sí, aquesta és, és més contundent i bueno, pues, això ja, ja, ja els coneixeu. Anem a catar la seva vertent sí. Only Punk, no? A veure. Som-hi! Ha venido el cast Alicante y se ha ido a meterse rayas con el Rudy. Es a lo que se dedica. No, es, no hacen rap. Con... We need that beat. We need that beat. We si no tengo trabajo ni nada que perder? Si la muerte me rechaza y ya no me quiere ni ver. Si las noches son mis días, solo puedo enloquecer. sufrir, que hacen mucho por el culo, yo me pienso divertir. clar, clar. Ens ha pillat. Ens és ha el pillat. que passa quan... Quan, mm, quan vas d'espit. Quan vas d'espit. És que encara no havia acabat, veieu? Ara s'han fotut la com nosaltres. <laughs> Enganxades de toro, digueu-li com vulgueu. Però estàvem parlant de les nostres coses, que també està molt bé. Està molt bé, sí, sí. Sí, sí coses de la ràdio. Sí, sí. Entre cançó i cançó, escoltem la música i parlem de coses. És així. Això és el que passa aquí. Els catalans fem coses. Fem coses, sí, sí. sí. <laughs> molt bé, tremendo temazo. És veritat que, que no, no era tan tan tecno com, com l'anterior, com el Xonis i Drogues. Tenia però... la seva... El seu... Jo ja l'havia escoltat i és molt guapa. És, és també molt, sí, tenia molt el seu temazo. fons, perquè al final són dos persones cantant i una persona punxant. Sí. dir que no, que no és una banda, o sigui que és tot... Eh, samplers i així. Són una bona banda. Sí. Això, això sí que ho podem. Sí, sí, sí, sí. Són una bona banda. Sí, sí. En tots els sentits, no? Sí. I tant que sí. Molt bé, una abraçada també cap a Madrid. I anem ara amb, amb la quarta ronda i la comença en Nervio, aquesta banda de punk rabiós de Logroño i Sòria. Són uns col·legues del Pim Pam Pum que són unes màquines i sempre que, que ens envien la seva bona, sempre ens envien la seva bona música combativa. Aquesta vegada no ha sigut diferent, van treure nou treball i, i ràpidament ens el van passar i ja ja no és el primer tema que porto d'aquest nou treball, però, però tenen moltes peces que val la pena i avui volia portar una altra. Són Hans a la guitarra i a la veu, Joac al baix i la Cris a la batera que va passar per la secció Punky Dona. Us portem punky. un... Sí, Punky! <laughs> us portem un tema del seu treball Gamberros d'aquest 2025, un treball ple de temazos com el que hem triat per a l'ocasió. Anem amb Nervio, que venen a rebentar-ho tot, i aquests recuerdos que sona, que trona! Mm. Uhuh. Tremendos. Delirium Tremens amb Nervio des, de, des del seu Gamberros d'aquest 2025 i aquests records, quins records, en realitat el que diu la cançó no és que ens hagi passat tal qual però, però sí que et venen a, a la ment determinats records. Molt guai, molt guai. Molt xula. Vale, doncs ara crec que ve una seccionassa i a veure si tinc la falca per aquí Puqui. i... Vamos! obrim la secció Punky Dona. Així és, penya, arriba la secció Punky Dona que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Camila Rendón Díaz, nascuda a Manizales, Colòmbia, el 10 d'abril de 1992. De professió, és comuni comunicadora social i periodista. Les seves aficions són la fotografia, la música i el vídeo. Té una mania molt concreta que no pot suportar. No aguanta els sorolls que fan els éssers vius amb la boca, com ara mastegar xiclet, menjant o fins i tot el seu propi gat quan es llepa, ens ho explica entre rialles, però ben seriosament. Tot i que diu que no li agrada la política, sí que està compromesa amb diverses lluites socials. És activista en pro de la igualtat i dels drets dels animals i s'identifica ideològicament amb el punk. La Camila es defineix com una persona de caràcter fort, líder, simpàtica i optimista. Les seves influències musicals es mouen entre el punk i el hardcore, amb bandes com UK 82, Death Station, Anticimex, Melaka, Peter and the Test Tube Babies, Beast Squad, Fèrtil Miseria, GP, Los Sucios i Intoxicados. La Camila ha participat en diverses bandes com DMT, Stigma, Antrum, Brack i actualment forma part de Umbra. Quan li preguntem per records del seu primer concert, ens explica que recorda que cantava molt agut i que la seva mare es va llançar al pogo. <laughs> Entre les moltes anècdotes musicals que recorda, destaca un concert amb estigma on no hi havia ni micros ni amplificadors i van acabar tocant a capella, improvisant i passant-s'ho d'allò més bé. També guarda un especial record quan DMT va telonejar a Policarpa i Sus Vicioses, una mítica banda colombiana que considera un dels primers èxits de la seva trajectòria i ho recorda amb molt orgull. Però si hi ha un moment clau en la seva vida és el que va viure als 19 anys, durant un concert de a Manizales. En un moment molt fosc li va dir a un dels seus millors amics, en Horman, que és baixista i vocalista de Mentes Destruïdes, li va dir «Tinc ganes de matar-me». I ell li va respondre «Pren tots aquests pensaments i sentiments i converteix-los en punk». Wow. Segons la Camila, és el millor consell que ha rebut mai. El punk és la seva teràpia, el seu espai de resistència i transformació, és on pot canalitzar les putades del dia a dia i alçar la veu contra el sistema. I sobre anècdotes personals, la Camila ens explica que treballava pel govern de Colòmbia i un dia va decidir migrar juntament amb la seva gata Abril. Va arribar a Barcelona sense saber ben bé on estava, tampoc sabia que aquí parlàvem en català <laughs> i tampoc coneixia ni res ni ningú de la ciutat. Va venir a fer un màster en comunicació audiovisual a la UAB. Es va topar de cara amb una realitat laboral i econòmica molt dura però després de 5 anys diu que Barcelona li ha donat una autèntica lliçó de vida. Que guai. Quan li preguntem pels seus plans de futur, ens diu que ara, amb Umbra, acaben de gravar el seu primer demo, disponible a Bandcamp, i preparen un Eurotour per al 2025 amb parades a un munt de ciutats com Montpellier, Lió, París, Amsterdam, Utrecht, Hannover, Bremen, wow. Berlín, Praga, Múnich, Zúrich, Berna, Ginebra... No acaba, eh? Bergam, Milà, Nissa, Marsella i Toló. Mala entre ells en un parell de festivals molt importants d'aquí a Europa. I això només és el començament, perquè com a projecte de futur vol muntar la seva pròpia empresa de màrqueting i producció audiovisual. També seguin fent molt de punk i girar pel món amb la seva música. Sí! I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Umbra, banda de punk de Barcelona formada el 2023 amb la Camila, la protagonista de la secció Dona d'aquesta setmana, a la veu, Federico Colmaneras a la guitarra, Sid Fuat al baix, Joel Montserrat a l'altra guitarra i Marcelo Chelo, que li diuen així, li diuen Chelo, a la bateria. Extret de la seva primera demo Todo empieza en tu cabeza, d'aquest passat 2024 us deixem amb un tema que es diu Ansiedat i que sona així de bé. Després. you that buah, Delirium Tremens, brutal, brutalíssima, la, la Camila al, al, al capdavant d'Ombra, de, des de Barcelona. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies Camila per haver fet possible una nova edició de, de la Dona, una, una nova secció Dona. 143. 143, ja. es diu, es diu aviat. I, i, bueno, i moltes ganes de que, de que passin moltes altres més dones que estan dins de la música punk i, i un, un plaer, la veritat, tota la relació que hem tingut amb, amb la Camila i amb la, amb la resta de la banda Umbra i ja saben on tenen una ràdio amiga que, el, que recolza el seu projecte i, i un programa que els, hi fa, que els hi fa costat. A més, aquesta cançó a mi m'agrada, m'encanta perquè es diu Ansiedad i descriu molt bé molt, molt de les sensacions que quan tens ansietat, quan te ve, no? sí. Un, quan et puja l'ansietat, descriu molt bé, m'ha agradat perquè m'he mhm. sentit molt identificat, la bueno, veritat. Bueno, i, i ella, a nivell de veu, és una bèstia, eh? Hòstia, sí. És, és una bèstia. No, no. Brutal. Sí, sí, el directe d'això deu ser espectacular. No, no, imagina't. Umbra, sense H. I tant, seguirem molt de prop aquesta pista també, més música combativa, més edició 517, això és el Pim Pam Pum i esteu a Radio Trama, ara és el mestre Manolaken, que tira la, la quarta, no? Quarta sí. ronda. <clears throat> Mireu, abans que comentàvem coses que han passat avui, entre d'altres coses, eh, és que quan estàvem a punt de començar el programa o quan veníem cap aquí, hem tingut una Vemus Papa a la ràdio, per fi, eh, després de tres putes setmanes de donar pel sac a la ràdio, a la, bueno, a la tele no la veig, però a la ràdio sobretot. Eh, a tot arreu. El Ens queden un parell, papa. un parell de dies explicant-nos la biografia sí, del, sí. del Mendes aquest. I... Sí. Sí, sí. I justament fa, bueno, fa una setmana o així l'Edu, un col·lega del, del poble que el, que el, que el coneixeu, sí. de tant en tant ens passem música i em va passar, eh, em va passar el disc del, del Sescorbuto Crónico, que és una banda mitiquíssima, de les primeres bandes de punk que va haver-hi així al, al, a l'estat espanyol, són de, de la laguna de, de Tenerife. De les Canàries. De les Canàries, precursors de, dels Tenso, tota aquesta gent. Sí, sí, flipa. Aquesta gent va començar el 79, eh, vull dir, és, els Escorbuto en K de, de Santurce van començar el, el 80, no? I trobo que és una banda molt bona que, que crec que es desconeix prou per, per, Aquí no havien sonat, per jo, lo jo mítiques que, no. que són també perquè, I... el nom, per, perquè el nom és, és com... Clar, Scorbuto, Scorbuto Crònico... Clar, mm. Scorbuto són els altres, saps? I no això, és, això és Scorbuto amb, amb, no és amb K com, com els altres, és, és amb, és, amb C. C. I aquests van començar al 77, però la banda es va com, diguem, eh, afiançar a l'any 79. No, és... I com que havia tota aquesta merda del papa i així, pues aquesta gent té una cançó que ja veureu que s'escolta pues, d'aquella època que es diu Quiero ir a Roma a matar al papa. Just. <laughs> Llavors, pues, avui anava clavadíssima. Així que escoltem-la amb aquest so punk del 79. i a tota aquesta gentussa. Des d'aquí el nostre missatge radiofònic cap a, cap a aquest conclave i tota aquesta puta merda que, que portem setmanes escoltant. Fumata verde. Sí. Aquesta cançó fa unes hores estava obsoleta perquè no hi havia papa. No, no. I, I ara... just ara, ara ja sí. Sí, sí, sí. Un altre cop. <laughs> Malauradament. Molt bé, pues, després d'aquest temazo d'Escorbuto de, Crónico, el, des de les Canàries... Amb el so, una gravació Sí, d'aquella època. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Crònica. Sí. <laughs> de una anunciada. Molt bé, tremendo, tremendo tema zarrangano, una més de, de la llista del mestre Manolaken, que, que encara no ha tirat la seva penúltima, o sigui que estigueu ben atentes a la propera que tiri, que, que farà pujar el pas, no. sens dubte. Sí, és així sempre. No, no, no ens esperem menys. Anem amb, amb la cinquena ronda, estem arribant a, a, la, a les rondes de campionat, a les cançons últimes, són System Fela, banda punk oh, alemanya. Sí, yeah. sí, sí, sí, sí, però és que més M'estalla talla el cap amb coses que ara us explicaré. Banda punk alemanya originària de Hannover, coneguda dins l'escena del Deutsch Punk. El seu estil ha evolucionat des del punk alemany més cru cap a un so més melòdic. Les seves cançons aborden temes que van des de la crítica social i política fins a la festa. A més, eh, els integrants, de fet, han anat canviant i tal. És un tema que, que, que jo hagués posat mm, les dues mans al foc perquè havia sonat aquí el pim-pam-pum i l'altre dia vaig descobrir que no, i, i la veritat és que... Vaig... I com mola quan passa això, eh? És, és, és... Que ho busques i dius, no ha sonat, i volia, volia tirar-la, i dius... És, és que no donava crèdit perquè jo estava super convençut que jo l'havia portat. Era un sí o sí i, i no. I encara que hagi sonat, la porta igual, eh? Sí, sí, sí. sí, sí Però ja. no havia sonat. No havia sonat. Pues venga. El tema que us portem s'extreu de l'Explit, amb Atraco a mano armada i malestar social, l'European Rescue del 2013, i és una gardela brutal en contra de la pasma, un temazo que fa dies que em fa ballar el cap i que dedico a la Noe, a la meva companya de vida, que sempre que no ve li dedico una cançó i li envio un fort petonet. Anem doncs amb System Fela i aquest Polisai Polis Policia, que és una puta passada. Policia! Qué guapa, tío. Va. Policía polis, Policia, assistent Fela, des de l'esplit amb Matrac, Home Normada i Malestar Social, European Rescue del 2013, una puta passada. Quina època, eh? Quan a Sarda teníem un parell de bandes com Malestar Social i, i Atrac Home Normada, que no, no. li fotien una canya brutal. 11 anys van ser. sí, quina sí. època, tio. Sí, sí, sí, sí. Em sembla increïble que aquesta cançó no hagi sonat. Eh? Ja, jo... Igual l'hem escoltat tant que em sembla que ha sonat i no... Jo, jo ja et dic, hagués apostat les dues mans a que, a que jo l'havia portat, perquè la tenia a la, a la, a la carpeta del Pedascar, la tinc, per exemple. Si està allà és perquè ha sortit d'aquí, la, la majoria, vaja. I no, i no. Bueno. Ho buscarem. Molt bé. Molt, jo ho he guai. buscat, eh? Eh, eh? Ho he estat fent la búsqueda pel nom del grup, pel nom de la cançó, ficant una part, no sé què... Bueno. Va, si no està, és que no. És que no. Mira, Genial. <laughs> Vale, s'està quedant molt bona tarda, molt bona nit. Estem molt contentes d'estar amb totes vosaltres que ens escolteu al Pim Pam Pum. Seguim a Radio Trama i ara el següent tema, el seu cinquè, la seva cinquena bala, la tira el mestre Tecles. Què portes, guapo? Mireu, me'n vaig cap a un país que no sé si hi hem anat gaire sovint. És Hongria, me'n vaig cap a Budapest. No massa. I no us, massa. us porto una banda que es diuen Loti Bigotti, i no són italians? Amb, amb dos tes a, a, a cada a Lotti, Lotti i a Bigotti. bigotti. <laughs> I no. Lotti Bigotti. I després es diu, la cançó es diu Bigotac, també amb dos tes, que, i tampoc no són bascos, no són bas... o sigui, ni bascos ni italians. Tio, i, tu llegeixes el nom del grup i la cançó i dius, són o bascos o italians. I no. I no, ni una ni l'altra extret del seu disc del 2024, que no sé com es pronuncia això, perquè hi ha una S, després una Z, després una U amb dièresis, Zulets? No. Zuletes? Zuletes? No sé, algo així. El Pau segur que es fotria en un jardí, evidentment, però no em facis dir perquè no, no sé. No, no ho podem saber, no som d'allí. No. Loti Bigoti amb el temazo Bigotac. Fot-li. <laughs> Bigoti, bigoti. Des de Budapest, Hongria. Déu-n'hi-do. Déu, que, que no Romania. Que no Romania. Postejaven una mica o, o m'ha semblat... Una mica bastant, no? Postejaven, mica, postejaven. Sí, sí, sí. Bigotac. Ben bona, ben bona. Sí, sí, sí. Bigotac ahí, Bigotac ahí aupa. Mostachac. <laughs> El bigotac. <laughs> Què no voler dir? No ho he buscat. No sé, però... Està clar. Sí, sí, està, clar, està Nosaltres clar. ja ho sabem. <laughs> molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Pues, fantàstica, fantàstica troballa des d'Hongria, que, que és veritat que no ens, no ens, no ens anem gaires vegades. Algo de... El, aquell de... Aquell que és mític del Balkan, mm, gypsy o de gypsy punk, no, no era de per allí? El, no, com és? Quina... Sabeu què vull dir? El, el, Go Gogol... Mm, Gogol, Gogol Bordelo. Sí, no és de per allà? Ah, aquest pot ser de Desconec Romania. absolutament. Aquest... Podria ser de Romania, sí. No, no, ten no. <laughs> no tenim ni idea. Ni jo apostaria que si és una talguda d'Hongria és, és, és de punk hardcore, no? O alguna així, sí? també podria ser. Bueno, no sé. bueno estem, fins a estem treballant amb, amb zero ah, informació. El proper programa sí. cadascú una, de, una altra d'Hongria. Una d'Hongria, vinga, especial a, a, Hongria. A veure què hi ha. I dedicatòria a Sant Romanès. <laughs> sí. Venga, per suposat. Tina Balà, què? què? Cinquena, cinquena ronda del Manolac en penúltima i ara sí que apartem les criatures o no encara? Ojo, sí, cuidado. però, però no despentinaré tant com de vegades faig a les cinquenes. Bueno, sí sí, tiraré una mica de punk hardcore, però no serà d'aquelles... Mireu, us porto Rompecabezas amb K, eh, és una banda de punk hardcore de, de Quito i, i, i la cançó que es diu Ten Cuidado l'he extret d'un split que tenen amb Violenta Vicentina, eh, també d'una banda de punk hardcore de Quito i avui no us porto el doble split, només us porto Rompecabezas mm, la veritat que en estudi només he trobat aquest split, després he, he buscat coses i m'ha costat trobar rompecabezas perquè et surten puzzles per tot arreu. <laughs> Llavors és... M'ha passat, m'ha passat. i, complicat. I al final tenen una web, diria. Sí? Sí, vale. em sona. M'ha costat, m'ha costat lo seu. Eh, Violenta Vicentina sí que he trobat altres coses, tenen un, un EP gravat i així, però aquestes no... He trobat coses en directe, concerts, puncarres por ahí i així. I bueno, pues ahí va. Ten cuidado. Enxúfala! Mira, la que te vas a mirar, tus ojos podridos no me van a te cuesta mucho te voy a patear A mi alrededor no puedo respirar Ten cuidado, no te mires más A mi veneno probarás Como salada te quedarás Y en el infierno arderás Ten cuidado, no te sueñes más A mi fantasma mirarás Entre mis garras sangrarás Y arrodillado te suplicará, Ten cuidado, no te mires más Ten cuidado, no te sueñes más Ten cuidado, no te busques más Bueno, anaven allà... No era una versió d'Agua Bendita. No. <laughs> No, no, ni la de Cuidado de Escorbuto, tampoc, tampoc, tampoc, tampoc seria el cas. Se semblava una mica més en aquesta segona. Sí, sí, sí. Un bon split, la veritat, aquest, eh, ja, ja us portaré l'altra banda, us portaré alguna més d'aquesta penya. Mm, de fet, l'Split era un homenatge a Sofia no sé què, que entenc que era una cantant mítica d'una banda de punk hardcore d'Equador, però no tinc absolutament ni idea, o sigui, no treballaríem amb poquíssima informació si segueixo desenvolupant aquest tema. <laughs> eh, no farem, però, doncs. però he pensat, eh, jardí. eh, eren dos bandes de tipes, de punt hardcore d'Equador, podrien servir pel punk i dona, sí, sí. Ja ves. Bueno. Fem-ho, fem-ho, fem-ho, clar que sí. Eh, sí, Canyuki de la Bona, bona merda la que t'has sí, tirat, eh? Sí, sí, sí. I anaven, sí, sí. I anaven escopetejades. També sona bé cru. I... Sí, sí, sí, sí. sí. M'ha molat molt. Mira, jo, jo ara me'n vaig a, amb l'última, la meva última, m'acomiado amb aquesta de, de, de vosaltres. Em fa moltíssima il·lusió tirar-la, estic, estic, estic molt content. Són amais, aquesta grandíssima... Hòstia. Sí, sí, sí. Vaya que, a, més, a més és que l'han liat, l'han liat, l'han liat molt, molt gran. Seamais, grandíssima banda de rock bilbaïna formada el 1997. La banda està formada per Ayora, que va passar per la secció Punk i Dona en la seva edició 7, a la veu principal, Iñaki Piti a la guitarra, elèctrica, Rubén al baix i Asier a la batera. Eh, comptem amb una, compten amb una dilatada discografia de 10 llarga durades i avui m'acomiado de tots vosaltres amb un tema que ha sortit avui mateix. A més, ha sigut molt guapo perquè bueno, ens hem posat en comunicació amb la banda, ens l'han passat mitjançant les xarxes i ha sigut un, un moment com molt guai, no? de, de dir, bueno, surt avui, avui te la, te la, te la passen i per nosaltres un, un, un honor, la veritat que sí. Versionassa de Cortatu, de l'himne Hay algo aquí que va mal, no cal afegir gaire cosa més, que s'enfonsi que en capa blanca. Joder, vaya tema, chaval. Tremenda, Buah. espectacular. Sí, sí, que sí. Guapo, tío. No, la veritat és que des de que van treure la, la prèvia, que va ser com una història a Instagram, que ja deien que treurien hay algo aquí que va mal de cortar, tu vaig dir, mm, o sea, me da igual cuando sea, i més va coincidir dijous, ens vam escriure d'ahir i sortirà a l'hora i tal, ens van dir sí, sí, la tindreu. I... Arribarà a temps, arribarà a temps. Buah, teníem moltes ganes. He estat avui en bucle escoltant aquest tema i va, tremenda, tremendíssima. Cortatu mm, per, per ser a maïs. Molt bé, molt bé, s'ha quedat bueno, molt bona. Joder. Bueno, última, te l'has guardat bé. Eh? Sí, sí, sí. sí. Bueno, no, no podia ser d'altra forma. T'hauries era... ficat, fins i tot diria, al, al final, ah. no? La, bueno. Llavors no l'hauríem pogut comentar, però bueno. Correcte, de vegades ho faig també per això. Sí, mira que jo abans he dit, la, la versió aquella dels Rich Against mm, tenia paperetes, però aquesta ojo, eh? És que és... Estan ahí, ahí. Quan o sigui, t'he dit, ja, ja ho veurem, pensava sí, sí, en aquesta. Sí, sí. Joder. El bueno, però los pacos son bastardos. Eh, sí, sí, veure, sí, sí. Eh? No, no, no. no. <laughs> Ojo, ojo peligro. Molt bé, la veritat és que ens ho estem passant d'allò més bé aquí als estudis de Radio Trama en aquesta edició 517, però, però haurem d'anar... Tot s'acaba en algun moment. Sí, sí, farem com sempre el resum i tirarem dos temazos, però, però tocarà a la fi no sense, no sense bona música combativa, com sempre aquí al Pim Pam Pum. I el resum d'avui diu així, el programa ha estat dedicat molt especialment a l'impuls, al mitjà de comunicació local popular i autogestionat impulsat pel moviment popular de Sabadell. L'impuls neix amb la convicció que ens cal generar un espai comunicatiu propi, des d'on poder fer públic el nostre punt de vista de la realitat militant de la ciutat. Contra el capitalisme comunicatiu, autogestió comunicativa. L'impuls vol estar al servei del moviment i amplificar la veu de qui lluita pel socialisme, el feminisme i la independència dels països catalans. Volen ser trinxera i altaveu alhora, perquè les militants tinguin un lloc on llegir-se, on reconèixer-se on veu re reflectida la seva realitat sense filtres ni tergiversacions. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a l'impuls, a qui desitgem tota la sort i els encerts. I també a la secció Foli Seitan Foli! hem tastat el vino i Càlia i la seva delicatessen Jetsis que no, que vol dir ja n'hi ha prou. I a la secció Punky Dona Punky! Punky! hem tingut el plaer de presentar-vos a la Camila, veu i ànima de la banda de punk d'aquí Barna, Umbra. Molt bé, i amb aquest resum ben fet i amb dos temazos de, de la mà del Tecles i el, i el Manol Aken, ens acomiadarem. Què portes tu, Ricky? Mireu, per acomiadar-me porto una cosa bastant especial, perquè el nostre compi, el Pizu, sí? té una col·lega que es diu Laura, no sé si la coneixeu. Tu, Manolo, sí que la vas conèixer sí, a, al, al Macelles, al Macelles. No? Sí. Doncs també té una banda. Que guai. Hòstia. Es diu eh, en Crua, amb diaris a la U, i tot i que ella és extremenya, ha viscut molts anys a, a Mallorca i llavors la banda aquesta és, és, mig mig. és un, un mix. I això, doncs Crua porta una cançó que es diu Sin Miedo. Molt bé. I aquesta cançó justament la canta ella, que si escolteu altres cançons potser hi ha una altra... La veu és, és, és una, una altra, altra persona. Sí. Però he portat aquesta justament perquè... Que guai. Eh, o sigui que... I una salutació al Pizu i, I, i a la Laura. Un abrazaco, amic. Molt bé, i amb, i amb l'última de les últimes, amb la cirereta del pastís que la tira el mestre que ens n'anem. què, què portes per acabar? Mireu, ja sabeu que a mi m'encanta el punt hardcore i tot això, però que també em tira molt la, eh, la música electrònica així últimament. Eh, ah, sí? No, no diguis. I he estat escoltant molt <laughs> una banda que mai m'hagués imaginat que portaria el Pim Pam Pum perquè no estava per res en el meu imaginari portar aquesta banda. Són els Russian Village Boys, eh, que és una banda que escolto prou últimament. <laughs> és una banda així com molt d'electrònica ravera. Eh, I just l'altre dia vaig veure que la Santa Salut havia fet una col·laboració amb ells. Fotis? I va ser com, bueno, pues per aquí igual... Per sí, aquí sí. igual la podríem tirar. I tant. I, i llavors pues, ha sigut així i us porto aquesta cançó que es diu Dada. Dada. I bueno, pues, la Santa Salut no té gaire presentació, és d'aquí a Sabadell, aquesta FMC... Bueno, aquesta que... maquinita. Sí. Últimament no és de Sabadell, perquè està internacional. viatjant per tot el sí, sí, segon. No, no, sí, jo per això vaig flipar quan estàvem amb aquesta penya amb els russos aquests <laughs> bojos, saps? Va ser com, joder... Que guai. I així ens acomiadem. Que guai, quina sorpresa per acabar. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses, com us diem, ens acomiadem. Ens ho hem passat bé, no?, aquí als sí, estudis. Sí, molt estat molt bé. i, i, bueno, i esperem sí. que la música, com sempre, ens salvi. Sí. Jo he estat sí. particularment espès, o almenys així ho he sentit avui, però... Això passa però, bueno, sovint. Hi ha dies que estàs més on fire, i hi ha dies que... Després ho escoltes i no és així, ja ho sí, saps. Sí, sí, per això dic, pot ser, pot ser, no sé, però jo m'he sentit així. Molt bé. Però pues... bé, bé, no sé. I tant, i tant. Pues s'ha estat un plaer que ens escolteu, és un plaer cada vegada que ho feu. Sou l'autèntic motor, sou l'autèntic cor que ens fa bategar. No deixeu de fer-ho, família, com sempre diem, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut, Salut i revolta! I revolta. can't resist que res.